eroso cae psicho. Antau multega iaroi vivis regio cae regino. Ili havis tri filinoin. La plei maliuna estis bela, la pleiuna estis Ancora pli bela. Sed la plei bela, sen mezureble bela, estis la plei juna filino. Si nomigis psiho. El malproximai landoi venis homoi, ili velis transmaroin, cae transpasis neciocovritain montaroin, por povi vidi la belan psiho. Ili admiris sin, ciam si venis el la palazzo, ili surgenuigis antausce cae flustris. La diino de la bello cae amo, Afrodito mem, forlasis la Olimpon cae venis al ni tiel bela ne povas esti filino de homai ge patroi. Ach ne, tio ne estas la diino Afrodito, diris aliai, nascigis nova diino, pli bela, cae pli potenza ol Afrodito, cae ili surgenuis antausci, cae adoris sin, cae alportis oferoin al sit quiam psicho iris sur la straton, vigligis la stratoi per homoi ciel ce festo. La homoi concuris, cae disgetis jetis floroin sur scian voion. En la forlasitai temploi de la diino Afrodito plectis araneoin sia in retoin, la cindro sur la oferai altaroi iam de longe fridigis, ca neniu alportis novain oferoin la stupoi de la temploi estis precrescatai de herboi cae fiherboi. Ciui honoris la regian filinon psicho, cae ne plu pensis pre la digino Afrodito. La colera Afrodito observis, cia sia famo paligias, cae la homoi comenzas consecri novain temploin al homa filino. Tiun hontigon si povis elteni, cae tial si vocis sian filon eroso, ciu helpu al si puni la arrogantan princinon. La filo de la diino, ciu havis orain flugiloin, tuidis etendis ilin, cae flugis sen hesito al sia patrino. En mane li tenis pa farcon, ca ilia saguio estis plena de sagoi. La sagoi estis nevideblai por homai oculoi, sed ili trafis iun, tiun quasau flamigis la amo, cae la amo al portis al celcae gioion, cae al aliai zorgon, cae doloron. Mal supre sur tere vivas la regia filino psicho, diris Afrodito al eroso. Si estas tiel arroganta, che si permessas, che oni adoras sin ciel di jinon. Vi helpos al mi punishin. Streciu vian arcon, cae trafusin per sago en la coron. Sed via sago ne alportu al si gioion, sed nur suferon, si prenu la plei acian viron, cion portas la tero, ciel edzon. Dum siai turmentoi, cae sia humiligo, neniu adoros sin, cae sur miai altaroi re ec brulos la fairo, cae la odoro de la oferoi de nove grimpos en la cielon. Obeeme eroso capiesis, cae forflugis, por plenumi tion, cion la patrino ordonis al li. Li cascis sin en arbocrono, antau la regia palazzo, cae tiris sagon el la saguio. Circa la palazzo ci staris aroi de migrantoi, ciui attendis la elvenon de la bela psicho ne dauris longam tempon, cae sia belezzo ec brilis en mese de la attendantoi, ciel suno brilo. Eroso lasis sinci la manon cun la paf arco, cae rigardis quasau paralisita al psiho. Poste li remetis la sagon en la saguion, cae forflugis. la unua foio li ne obeis sian patrinon Afrodito quancam psichon ciui honoris cae admiris, sine estis felicia, siei malpli belai fratinoi iam geedzigis cae translogigis al siei edzoi. Psichon neniu petis pri geedzigio, ciui nur adoris sin. La regio divenis, che la dioi versaine estas colerai pri lia felino, cae ordonis pri demandi la oracolon ion fari la oracolo diris vestu psichon en mortula vesto tio estos sia fiancia robo shin sur la pinton de la roco malanta u la palazzo tie sia fiancio venos al sci li ne estas hom de vena cae capablas fari cruela join. La regio audis la oracolan diron, cae larmis, lia pleisha cae plei bela felino ne estis nascita por homamo, sed monstro shin for conducos de la deserta roco. Tamen li ne curagis spiti la recomendon de la dioi. Li ordonis pretigi funebran manjon, cun vocis musicantoin, cae ordonis al ili ludi la plei malgaiain cantoin. La felinon li vestigis quasau por la tombo. Ciam la torcioi estingigis, cae silentigis la cantadoi, psiho ie la lasta foio pasis el la palazzo. La regio, la regino, cae la tuta popolo accompanis sin, cun larmoi, cae veai lamentoi alla la roco malantau la palazzo. Sur la rocan pinton si grimpis sola, si sirigis, larmoi protimo fluis trans in vangoin, cae circau si svebis mornai grisai nuboi. Ien subite forpelis la softa vento zefiro la nuboin, circau bracis psichon delicate, cae forportis sin de la altai rocoi en valon plenan de odorantai floroi cae fresai herboi. Gis ecigis sia in larmoin, cae psicho circau rigardis. Antau si susuris mal laute bosco, cae en la ombro de la arboi brilletis cristal clara fonto. Proxime de fonto staris pompa palazzo, la muroi estis el martelita argento, la tegmento el oro cae eburo. Timeme psiho proximigis alla la palazzo. La pordoi estis malfermitai, bunta lumabrilo iris el ili. La plancoi de la palazzo estis ornamitai per juvelloi, cae ludadis ciu colore. Sed ciu loggias entiu maiesta palazzo, pripensis psicho. Si grimpis sur la unuan stupon de la stuparo, poste sur la duan, cae la trian. Si curis supren sur la stuparo, cae rigardis observeme en la halon, si circau rigardadis cae en pascis si iris tra malplenai champroi, ciamproi, cae trovis ne niun, ciam si rigardis valorega in vasoin, cae marmor statuoin, exonis la vocio de nevidebla estajo. Estu bonvena, vena, psicho, en mia palazzo, cio, cion vi vidas circaue, apartenas al vi. Se vi havas desiron, simple diru gin, miai servistoi plenumos gin al vi. Psicho desiris banisin. Apenau si elparolis la desiron, iam preparis nevideblai manoi baneion al si. Post la banado, si trovis tablon covritan per la plei delicatae mangioi cae trincajoi. Dum si manjis, surprizis shin nevidebla cantisto per canto, cae nevideblai muzikistoi per muziko. Si auscultis la charman musicon, cae la cantadon gis superfortis sin lacetso. En la apuda chambro si trovis iam preparitan liton. Latsa si sternis sin, sed ne povis endormigi. Si cerbumis pri la Sorcio palazzo, cae la Edzo, quiun la oracolo annonsis al si, cae poste si denove pensis pri la gepatroi, quiuin turmentas duboi crepuscigis, cae la crepusco shangigis en tenebron. En la malhelo psicho perceptis brueton, iu, cion si ne povis vidi en la tenebro, venis al sia lito, cae parolis tute proxime ce si. Mi estas via edzo psicho, li diris. Ne timu min, nenio mancos al vi, pritio miai nevideblai servistoi zorgos, sed mian aspecton vi raitos rigardi neniam. Tial mi venos nur nocte al vi, cae nur en la tenebro vi povos paroli cul mi. La vocio de la stranga edzo estis cara cae clara, cae psicho cesis timi. Si promesis, che si neniam provos rigardi la aspecton de la neconato, cae che si restos celi dum la tagoi vidis psicho en la pompa palazzo et ne unu homon cae sia unu nura consolo estis che si vespere rencontos sian edison la regio cae la regino estus felicei se cius qui occasis al sia filino Ili pensis pri la oracolo, cae imagis, che psichon disciris malica draco. Ancau la fratinoi audis pri la sorto de la plei iuna princino, cae ili iris en la regian palazzon por consoli siain malgaiain gepatroin. En tiu nocto diris la neconata edzo al psicho. Cara psicho, minazas vin proxima dangero. Morgau viai fratinoi grimpos sur la altan rocon, ili vocos vin cun larmoi cae lamentoi, eble vi auscultos iliain veain lamentoin, sed vi ne raitos respondi al ili. Antau la oculoi de psiho aperis la bildo de sia malproxima heimo, si comensis plori, petis, cae pettegis sian edzon, che li permessu al si inviti la fratinoin, che si stiigos al ili, che si bonfartas, cae che poste siain gepatroin ne plu turmentos afflictoi pro la perdita filino. Si petis, cae pettegis, gis sia edzo ne plu contraudiris ion. Li permessis inviti cae pridonatsi la fratinoin, sed li malpermesis che si diru la veron prisia ezo. Psiho dankis al li, cae promesis cion. Si gioies post tiom longa tempo revidi la fratinoin. Ie la sekva tago la fratinoi grimpis sur la pinton de la roco. Tie ili lamentis cae vocis psichon lauties nomo, Psiho auscultis ilin, cae ordonis ala la softa vento Zefiro porti ilin ala la palazzo. Zefiro etendis siain travideblain flugiloin, cae forportis la du fratinoin de la roco. Psiho circa ubracis, cae el demandis ilin, si racontis, cae felice ridis. Ancau la fratino iridis, sed ce la equido de la pompa palazzo, ili nur ridetis plus ciam psiho conducis elin tra la ciambroi, cae ciam ili pasis preter oro cae juveloi, ancau la rideto forigis de iliai visagioi. Psiho ordonis ala la nevideblai manoi, che ili pretigu baneion, cae regale covru la tablon. La fratinoi banis sin, mancis mangiajoin, ciuin ili gustumis ancora uneniam, cae trincis trincajoin de neconata delicatezzo, ciuin ili trincis ancora uneniam. Palai pro envio ili demandis, cae ciam vi montros al nivian edzon? Psycho memoris pri la consilo de sia edzo, cae ne respondis. La fratinoi urgis sin, mocis, cae necessis demandi. Psycho volis liberigi sin de la neagrablai demandoi, cae tial si diris tion, cio giuste venis en sian capon. Mia edzo ancorau estas iuna, li ciasas bestoin dum la tuta tago, tial vi ne povas vidilin. Haste si pridonatsis la fratinoin per oro cai juveloi, alvocis zefiron, cai tiu reportis ilin. La fratinoi acceptis la donatsoin de psicho, sed ili ne gioies pri ili. Turmentis ilin la envio. La plei maliuna fratino diris, cion meriton psycho havas, che si vivas en tiom da superfluo, cae havas nevidebla in servisto in kiel diino. Ia cion havas mi, avaran edzon, ciun etan moneron li dec foie turnas antau ol espesigin, cae la tegmenta in traboin li pronura avaro plei prefere la susputri. Cae kia estas edzo mia, diris la dua fratino, li estas maljuna kaj malsana li neniam el iras ĉasi la tuta domo odoras je medicino kaj herbaj trinkaĵoj kaj ĉe psiĥo ĉio odoregas laŭ multekostaj oleoj ĉu ni ne estas pli aĝaj ol psiĥo kial ŝi havas ĉion kaj ni nenion ni prefere ne diru al la gepatroj kion ni vidis. Kial ni el trombonu la bonfarton de psicho? La fratino i curis lamentante alla lage patroi, cae assertis, che ili ne trovis la difor lasitan psichon. Secrete ili pensis nur pritio, ciel ili povos damagi alla la pliuna fratino. Psicho gioiis, che si successis conservi la secreton. Vespere, ciam cio estis vualita en tenebro, audis psicho de nove la vocion de sia edzo. Li laudis sin pro tio, che si protectis sin contra la demandoi de la fratinoi, sed li aldonis malgaie. Mi esperas nur, che vi ne perfidos min je la sequa foio, psicho. La fratinoi envias al vi, cae certe revenos. Ne parolu cun ili privia edzo, cae ne provu excii, ciu mi estas. Ec se vi vidos mian visagion nur unu foie, vi perdos min por ciam, cae ni neniam pluren contigios, psicho promessis obeii, cae perfidi nenion. La fratino in attendigis sin longan tempon, post quelcae tagoi ili revenis de nove. Ili ne attendis, gis ciam psicho sendos zefiron, sen pacienze ili desaltis de la roco, cae firo captis ilin dum ties falado, cae demetis ilin sur la herbeion antau la palazzo. Psycho bonvenigis ilin, regalis cae pridonacis ilin. Unue la fratinoi raportis, cio ocasis sur tere. Vi estus devinta vidilage patroin, ili mensogis, Ciom ili gioiis pri via felicio, cae ciu estas sia edzo, ili demandis nin. Ni ne vidis lin, respondis. Psycho montros lin, jela sekva foio al ni. Psycho forgesis, kion si menciis, jela lasta vizito de la fratinoi, kai diris, Mia edzone estas heime, li estas jam maljuna, kai forvojagis pro negocoi. Tui si vocis Zefiron, kai lasis reporti la fratinoin alla la rocco. La fratinoi revenis heimen, cae la plei maliuna rapide comencis paroli. Tio estas stranga, je la pasinta foio si diris, che sia edzo estas iuna, cae nun si diras, che li estas maliuna comercisto. Au, si diris la alia fratino, si ancorau ec ne vidis sian edzon, au si mensogas, ni devos iri plian foion al si, cae trovi la veron la fratinoi tranoctis en la palazzo de la gepatroi, cae apenau povis attendi la matenon. Tre frue ili curis alla la rocco, lassis portis sin de zefiro mal supren, cae rapidis alla la plei iuna fratino. Ah, fratinio, compatinda psicho, ili vocis cae premis hipocrite larmoin el siei oculoi via ec ne divenas, cio attendas vin, ciu vis cias, cio estas via edzo, la oracolo diris la veron, li ne estas homo, ciel ni, sed hidra draco. La ectimigita visagio de psicho perfidis, che si ancora uneniam vidis sian edzon, la knabino i rimarcis sian ectimon, cae men sogis ec pli. Pastistoi vides circule la monstron la rocco, assertis unu. Gi estas terura, iam gia aspecto causas malsanoin, mensogis la dua. Ciam gi estos grasiginta vin, gi vin voros, diris ambau. Cion mi faru? demandis psicho plena de timo la fratinoin. Ne timu, ni consilos al vi, consolis sin hipocrite la fratinoi. Metus sub vian liton oleolampon, covru la flamon per uio, porque la draco ne vidu la lumon. En lite tenu preta acran tranchilon. Chiam la monstro mal malalaute prenu la lumon al vi, cae per unu trancho sencapigu gin. Tiel vi liberigos vin el gia perforto, cae nia zorgos pri vi. Ni estasia viei fratinoi. Psiho dankis ala la fratinoi, cae Zephiro reportis ilin al la roco. Excitite Psycho pretigis lumon, cae tranchilon, cae attendis la vesperon. Laste la suno finis en la maro sian migradon, cae la palazzo vualigis en tenebron. Cun la ginta nocto venis ancau la ezzo. Tiu tage li estis exterordinare laza, cae baldau ec dormis. Tui, ciam Psycho audis, che li spiras tranquille, si malcascis la lumon, cae prenis la trancilon. Sed ciam si prilumis la liton, si movigis ectimigite malantauen. Antau si cuscis la filo de la diino Afroditomem, cae liai orai flugiloi bril tremis ce la lumo de la oleolampo. Li estis tiel bela, che psiho gemis, sia mano cun la lumo ectremis, cae guto de la varmega oleo falis de la lampo sur schultron de la iuna dio. Eroso tui vecigis pro la doloro. Li vidis psichon, ciu clinigis super lin. Sen vorte li levigis de la lito, cae forflugis en la tenebron. Vane la malfelicia psicho postvocis lin, cae vane si petis lin reveni. Circaue estis nur silentema nocto, neniu respondis al si. Despere si curis exteren en la tenebron, stumbladis pro radicoi, cae stonoi, vundis la manoin, cae piedoin, iedornai arbustoi, cae sercis la edzon, si vocis lin, cae auscultadis, ciusci audas tamen la susuradon de la flugiloi. La nocto estis quasau silenta. Intertempe flugis Eroso a sia patrino Afrodito, cae confessis al si, cio al li ocasis. Estas bone, che tio occasis al vi, chagrenigite diris la diino. Se vi obeus min, psiho nebrul vundus vin, char vine successis punisin, faros tion mi. Eroso sternis sin ce la patrino, cae la brul vundoi causis acian febron psiho vagadis tra la mondo, sercis la edzon, cae sopiro ieli, cae conscienz riprocioi turmentis sin. Shi demandis la homoin en la urboi, la pastistoin sur la pasteioi, cae la fisistoin ce la bordo de la maro, ciu eli vidis eroson, shian edzon. Celcai capscuis compateme, aliai mocis sin, sed ciui supposis che psicho frenesigis, neniu homo iam vidis eroson, quancam ciun trafis iam au sago de la gioio, au sago de la sufero. Post longa mis voia vagado, cae serciado, venis psico al sia pli mal iuna fratino, cae racontis al si sian malgaian sorton. La fratino shainigis sintiel, quasau si bedaurus psichon. Apenau psicho for iris, si curis alla la alta roco, grimpis supren cae vocis. Portu min Zefiro al via mastro, mi volas esti pli bona edzino zino alla li ol psicho. Cun tiui vortoi si saltis en la profundum. Sed Zefiro ne attentis sian comandon, cae la fia fratino mortis pro la falo en la abismon. Ancau alla la dua fratino iris psicho, cae lamentis prisia malfelicio la fratino hipocrite compatis, cae consolis shin. Tamen si pensis nur pritio, cia si men povus anstataui la edzinon al eroso. Apenau psicho for iris, curis ancau la dua fratino al la roco, sur grimpis gin, cae vocis, Eroso, acceptu vian veran edzinon, cae vi, Zephiro, portu min mal supren. Si vocis cae saltis en la abismon sed anca ula duan fratinon Zefiro ne obeis. Per la salto de la rocco si mortis. Fine rencontis psicho cun coro cun terita de zorgoi, cae de sopiro, la servistinoin de Afrodito, cui sercis shin. Ien vi ja estas, ili criis, ne tui devos conduci vin al nia mastrino, al diino Afrodito. Psicho ne defendis sin si esperis renconti ce Afrodito sian edzon. Tial si sequis la servistoin al la monto, cia la diino alte super la nuboi havis sian palazzon. Afrodito observis psichon per malitza rigardo, cae diris, Ciu oni ne plu festas vin kiel diinon? Cie estas la homoi, ciui portis donatsoin cae oferoin al vi? Mia filo Eroso estas ce mi, mi bone enfermis lin, ne esperu che vi vidos lin. Via impertinenta mal obeemo jetis lin je febro, cae la diino ordonis alla la servistinoi, che ili mixu triticon, hordeon, milion, papavon, pison, lentoin, cae faboin. Poste si conducis psichon, antau grandan amason de mixitai semoi, cae ordonis al si, citie bridu vian fieron, cis vespere vi devas dividi ciuin semoin, cae bele ordigi lau spezoi. Nocte mi revenos, cae se vi gis tiam ne estos preta, mi severe punos vin. La diino for iris, cae psycho sidicis ala lasem amasso. Ci ec ne provis dividi la grenoin lau spezoi, cio surtere povus successe fini tian laboron, malgaie si observis longigiantain ombroin, cae attendis sen potence la punon, ciu ciun momenton proximigis. Ien alcuris malgranda diligenta formico, cae havis compaton cun la bela psiho. Si venigis camaradoin, cae dividis la laboron. Unui formicoi portis flanken la triticon, aliai la hordeon, cae la pluai la melion tiom da formicoi venis, che la sem amaso forigis. Ili metis grenon post greno sur sep malgrandain montetoin. Cis vespere ili cion ordigis. Vespere venis Afrodito cronita per rosoi de la Olimpa banchedo, cae prescau al criis psichon. Ne supposu che vi gainis, sola vi certe ne faris tion. Iu compatis vin, cae helpis al vi, des pli malbone por vi. XI JETIS ANTAU LA PRINCINON PETSON DE NIGRA PANO, CAI FIRME ENFERMIS XIN POR LA NOCTO. MATENE AFRODITO REVENIS CAI ORDONIS SEN RIGARDI PSICHON. CHU VI VIDAS CE LA rivero LA BOSCON, TIE PASCHTAS SIN SHAFOI, CIE SLANO ORE BRILETAS. CURU EN LA BOSCON CAI PORTU AL MI CORBON DE tiulano. LANO. PSICHO VOLONTE CURIS ALA LA BOSCO la tiutaga tasco shainis al si multe pli facila. Ciam si curis laula rivero, la fragmito compatis sin cae flustris al si. Psiho, ne rigardu tioma. Je mateno la shafoi en la bosco estas sovagiai. Ili mort batus vin per siai hufoi. Prefere attendu, cis la tacmeza suno comensos malfortigi. La shafoi tiam dormos, cae vi facile cun collectos bulon da lano, ciu postrestis en la arbustajo. Psycho obeis la vocion de la compatema fragmito, cae casis sin post arbo. Post tagmese la shafoi egdormis. Psycho colectis la oran lanon, cae rapidis al Afrodito. Lac oculoi de la diino fulmis. Ne supposu, che vi gainis, certe iu compatis vin, cae helpis al vi ni excios kiel vi plenumos la trian taskon. Ien, prenu la cristal pelvon. Curu, cae portu al mi aquon el la nigra fonto, gi fontas sub tiu montopinto. Psycho rapidis por plenumi la desiron de la diino. Si grimpis super acrae glitae stonoi sur la montopinton, sub ciu el la nigra fonto. La sopiro pri la edzo helpis al sci iri trans la dangerain locoin. Ce crutai abismoi fortigadis sin la espero povi vidi la edzon almenau unu foie, se si plenumos la ordonon de la diino. Si tiom proximigis alla la fonto, che si audis la aquon, quiu jetigis en la abismon, cae si ridigigis pro teruro. Si ne povis devigis sin levi piedon, El cavernoi circa la fonto draco monstroi etendis sia in mult in faucoin kai rigardis al psicho per mocai oculoi kai la bruanta aquo vocis subite per homa vocio for iru atentu vi pereos fugiu Ela la oculoi de psicho ec larmoi si estis la celo, cae ne curagis plenigi la pelvon per aquo. Sia sufero cae turmento vecis la compaton de fiera aglo. Gi flugis el la nuboi mal supren, cae parolis al si. Psiho, kiel vi povis pensi, ke vi povus plenumi tian malfacilan taskon? La aquo de la nigra fonto jetigas recte en la submondon, en la mortulan regnon, cae neniu mortemulo povas capti, ec nur guton de gi sed donu la al mi, mi helpus al vi. Psycho donis alla la aglo la pelvon, tiu prenis gin per la beco, gi manovris sin curage per la flugiloi, meze inter la magzeloi de la terurai dracoi, gi prenis aquon cae reflugis al psycho. Psycho dankis alla li plena de gioio, cae curis cun la aquo al Afrodito sur voie si bone attentis, che ec ne guto perdiciu. Afrodito ridis malice. Vere, shainas che vi estas potenza sorcistino, sed mi havas por vi ancora uplian taskon. Prenu tiun ciscatolon, cae iru cunci rete en la submondon, en la ombra regnon donu la scatolon al Persefono, cae petusin doni al vi iom da curaciga ungvento por mia filo. Vibrul vundis lin, almenau al portu curacilon al li, cae ne revenu sen la ungvento. Cun pesa coro psiho iris el la palazzo de la diino Afrodito. Nur mortintoi povas visiti la mortintoin, si diris al si quiu iam grimpas mal supren en ilian regnon, ne revenos alla la vivantoi, tamen sci volonte portus la ungventon el la submondo al eroso. Eble brulas, cae doloras lia vundo, eble li lamente gemas, pensis psicho terrorigite. Rapide, rapide bruis la sango en sciai tempioi, confusite sci sercis la plei mal longan voion el la submondon. Senspire si rapidis al alta turo. — Mi saltos de la turo cae morto, tui conducos min en la mortulan regnon, si pensis. Cun certezzo si iris renconte ala la stuparo, quiu conducis supren. Tio vecis ec la compaton de la frida sto naturo, cae gi parolis per homa vocio. — Haltu, compatinda psiho! Ciam vi volas mortigi vin? Se vi mortus, cae via ombro irus en la submondon, vi neniam de nove povus reveni sur teren. Iru ciam occidenten, gis vi venos al caverno sub nigrai rocoi. Eniru tie, cae secvu la malhelan ireion, ci conducos vin en la submondon. Sed ne survoigiu cun malplenai manoi, cun prenu du miel cucoin, cae metu du moneroin en la buscion. Sur voie parolu al neniu. Ala la tricapa hundo Cerbero, la gardisto de la submondo, jetu cucon, cae gi preterlasos vin. Se vi venos alla la rivero del morto, la pramisto carono mem prenu moneron el via buscio. En la rivero mem nagios morta maliunulo, iu etendos siain elsecigitain bracoin al vi, cae petos vin, che vi tirulin sur la pramon, sed ne attentulin. Helpu al neniu sur voie en la submondon, vi povus perdi la cucon, sen ci vi neniam revidus la taglumon. Tiam Persefono plenigos al vi la scatolon per ungvento, ne malfermu gin, sed reportu gin fermita al Afrodito sur la voio reen, donu alla la pramisto carono pere de la lango la duan moneron, cae jetu alla la tricapa hundo la duan cucon. Se vi faros cion tion, vi successos. Psiho dankis, cae iris ciam occidenten. Ce la voio si petis ce bonai homoi pri du mielo cucoi, cae du moneroi. Tiel si venis ala la nigra roco, cae grimpis en la cavernon, de quiae conducas la voio en la submondon. Si successis prit cio, cae cum joio si revenis el la tenebro, cae eterna silento en la taglumon, quiae birdo cantado salutis sin. Joie si ec iris sur la voio reen sed scias civolo ne lasis pensi sin pli io alia ol pri la miracle saniga ungvento en la scatolo. Se mi rigardos gin rapide nur unu foie, cae tui refermos la scatolon, povos ocasi nenio malbona, sci pripensis, cae tui si effective provis. Sed en la scatolo ne estis curaciga ungvento, sed morto dormo de la submondo. Apenau psycho levis la covrilon, el iris la morto dormo, cae si falis morta sur teren. Intertempe la vundo de Eroso estis curacita, cae li exopiris sian caran et zinon. Li circau rigardis, ciu li vidos sin ie sur tere. Ien li equidis sin cusi sur tere, ciel morta. La dio etendis sia in ora in flugiloin, cae flugis al si sorgeme li forvisis de sci la mortodormon, cae remetis gin en la etan scatolon. Poste li vecis psichon per delicata pico de unu el siei sagoi, cae reflugis al Afrodito. Li volis esti antau psicho en la palazzo, cae ancau psicho haste curis cun sia scatolo al Afrodito. Eroso petegis sian patrinon pri indulgoje psycho, sed Afrodito tutene estis alirebla por peto. Nur ciam anca la dia patro Zeuso pledis por si, Aphrodito comencis grazi sin. Zeuso sendis la dion Hermeso por conduci psychon alla la Olimpo. Limem transdonis al si pocalon plenan de dia nectaro, cae faris sin tiel nemortebla. En la Olimpo oni poste festis pompan nupton. Ciui dioi partoprenis ie gi. Li mancis dian ambrosion, trinkis nektaron, cae la muzoi, ce la festeno charme cantis por ili.